الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da nasiha da mala yake gabatarwa a wannan makaranta wanda a satin da ya gabata mala ya gabatar da ita a ranar laraba yau kuma ga mala ya ƙara dawowa don ci gaba dai da shi wannan wa'azi da aka saba yi duk shekara a wannan makaranta muna ma kowa da kowa barka da zuwa da fatan allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu abin da za mu ji ga malam shi kuma muna masa addu'ar allah maɗaukakin sarki ya sanya abin da zai faɗi ya zama ƙarƙashin yarda allah maɗaukakin sarki ina ganin ba tare da na bata lokaci ba zan miƙa abin magana nan zuwa ga nan. amma dai kamar yadda muka sani cewa dai shi wannan karatun tun da bayo aka fara ba ka'idojin shi suna nan wurera sai dai abin da zan dan kara da shi da Allah ga yara da suke kuka mu yi kokarin lallashin su tun kamun abin ya tsananta da yawa kada har sai an kai ga yi ma mai yaro magana kana idan yaro ya fara kuka da Allah a lallashe shi yadda zai yi shiru ba sai ya yi disturbing din sauran mutane ba muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci Allah shiga hatu alu bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس sha biyar ga watan ramadan shekara ta 1439 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wannan ya zo daidai da 31 ga watan biyar shekara ta 2018 a kalandar turawa mun haɗu a wannan makaranta mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunan mu addininmu na musulunci kamar yadda aka saba albarkacin wannan wata mai albarka watan ramadana muna roƙon allah ta'ala ya haɗa mu da alkhairan da ke cikinsa sharrin da ke ciki kuma allah ta'ala ya tsare mu allah ya sa muna cikin bayansa wanda zai yanta daga wuta zuwa aljanna a wannan wata allah ya sanya mu cikin waɗanda zai magafara ya yi musu rahama ya ji kansu a cikin wannan wata ibadun da za mu yi tun daga azumi zuwa karatun alkur'anin mu zuwa kiyamun lele Allah ta'ala ya karba kuma Allah ya ba mu sakamako a kansu yan kurakuran da za mu yi da kasawa muna roƙon Allah ta'ala ya mana afuwa kuma ya yafe mana wancan mako idan ba manta ba mun tattauna ne akan yadda za a samu ingantaccen azumi azumin da zai zama mai amfani ga mai shi ya amfane shi a nan duniya ya kuma amfane shi a gobe kiyama kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa mai azumi yana da waɗansu lokuta guda biyu wanda zai yi farin ciki lokaci na farko shine lokacin da ya kai adaminsa idan ya zo yin buɗe baki to mai azumi yana yin farin ciki da wannan lokacin saboda an ƙara wata ibada an daina cin abinci an daina shan abin sha yanzu kuma lokaci ya yi wanda an samu dama wadda za a iya ci za kuma iya sha to sai ya to mai azumi yana farin ciki da wannan lokacin lokaci na biyu shine lokacin da zai haɗu da ubangiji ta'ala a wannan lokacin zai ƙara yin farin ciki lokacin da zai ga ladar shi ta azumi wanda ita wannan lada ta azumi ba wanda ya santa sai Allah saboda Allah ta'ala bai faɗi abin da yake ba mai azumi ba sauran ayyuka da ibadu an faɗi abin da ake badawa amma azumi Allah ya ce as-sawmu wa ana ajzi bihi azumi na wane kuma ni ne nake ba da lada a kansa da haka shi azumi in an yi ladar Allah da kansa ne yake rubuta to kuma shi ya san abin da yake rubutawa? tunda bai faɗa ma wani abin da yake rubuta haɗin ba to muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda za su yi farin ciki a waɗannan lokuta guda biyu to yau kuma abin da za mu tunatar da kawunan mu. wani al'amari ne mai matuƙar muhimmanci wanda ya shafi rayuwarmu ga baki ɗaya ya shafi rayuwa ta al'umma ga baki ɗaya wani al'amari shine al'amari na zamantakewa al'amari na zaman tare Allah ta'ala da ya halicci dan adam bai bar shi ya rayu su shi kadai ba ya hada shi da abokan halitta wanda zai yi rayuwa da su shi yasa duk inda mutum yake yana kewaye da waɗansu mutane wanda yake rayuwa a cikinsu ‘ya'ya suna tare da iyayensu a gidansu haka su ma iyaye suna tare da 'ya'yansu mazaje suna tare da matansu mata suna tare da mazaje ga makwabta ga abokai da 'yan uwa da makamantansu kullum dai za ki ga ɗan adam ba shi kaɗai yake rayuwa ba akwai waɗansu abokan rayuwarsa wanda da su yake mu'amala ta yau da gobe don ya iya gudanar da rayuwarsa wannan zamantakewa ita ake cewa zamantakewa to yau abinda za mu tattauna ya shafi zamantakewa kafin na faɗi abin kai tsaye bari da yi wata ishin shimfiɗa yana da kyau mu sani a halin da muke rayuwa a yanzu to al'umma tana kuka da hali ko yanayi na taɓarɓarewar tarbiyya kowa da namiji da mace da babba da yaro kowa ya yadda cewa muna da matsaloli na tarbiyya da birni da ƙauye da unguwa da lungu kowa ya yadda cewa muna da matsaloli na tarbiyya muna da matsaloli na tarbiyya waɗannan matsaloli na tarbiyya waɗannan matsaloli na tarbiyya da muke fama da su da muke kuka a kansu sun shafi kowane ɓangare na rayuwar mu. in kika kalli 'ya'yanmu a yau ana kuka da cewa tarbiyyarsu ta lalace 'ya'ya ba san su girmama na gabansu ba na gaba ba sa tausan na bayansu ana kuka da rashin ladabi da rashin tarbiyya a tsakanin 'ya'yanmu yankin matsa gaba zamantakewar mu aure ana kuka da ita mata waɗansu ko mu ce da yawa daga ci suna koke da mazajensu haka su ma mazajen suna kuka da mata masu mulki suna kuka da talakawansu talakawa na kuka da masu mulki malamai su kuka da almajiransu almajirai su kuka da malamansu su abubuwa sun kirkice mana tarbiyya ta watse ta lalace kowa kuka yake yi amma har yanzu an kasa samu maganin da zai magance mana wannan matsaloli na tarbiyya to wannan ya sanya malamai suke cewa a ta tattauna irin waɗannan matsalolin yau da gobe jibi da gati muna ji muna ji to wannan ya taimaka a ɗan samu canji kuma duk lokacin da za mu ji wani wa'azi ko wani karatu idan da za mu ɗauki mataki na gyara ni in na ji in gyara kuma in tafi in yi aiki da wannan abin ke ma in kin ji ki ɗauki abin da aka faɗa ki gyara wancan ma in ya ji wannan ma in ya ji inda kowa yana gyarawa da ƙila yanzu ba ma wannan kukan da tarbiyya da ake yi yau in kika je kotu shari'a inda alkalai suke ki je ki gani mafi yawanci shari'o'in da ke gaban alkalai matsaloli ne na cikin gidajenmu ko dai wannan ta kawo karan mijinta ko miji ya kai karan matar shi duk kotun da kika sani shari'a court kotu ta shari'ar musulunci idan kika je za ki tambaya alkalin shari'o'in da ke gabanka wanne suka fi yawa yana tabbatar maki zai ce maki shari'o'i na auratayya su suka fi yawa a gabana wannan matsalolin da suka je gaban alkali kenan banda matsalolin da suna nan cikin gidajenmu su ba su kai ga isa wajen alkali ba to waɗannan matsalolin da suka zo suka sha mana kai shin muna tunanin ya za a mu fita daga cikinsu shin mu ba ma son mai rayuwa kowa ya zama yana jin daɗi a rayuwarsa yana bin Allah kamar yadda ya kamata yana tafiyar da rayuwarsa bai da wata matsala ta rayuwa ta zamantakewa tsakaninki da mijinki lafiya lo ba wata matsala ba wata mishkila ke kina jin daɗin yadda kuke rayuwa da shi shi ma yana jin daɗi tsakaninki da 'ya'yanki lafiya lo ba matsala tsakaninki da makwabta lafiya lo ba matsala shin mu ba ma son mu irin wannan rayuwar kowane ɗaya daga cikinmu nan inda za a tada shi a ce ya faɗi tsakaninsa da Allah ta faɗi tsakaninta da Allah ba ta da matsala ta zamantakewa ina ci kowa zai iya faɗin irin matsalar da yake da ita ta zamantakewa ko dai a cikin gidanta ko tsakaninta da makwabta ko tsakaninta da yan uwa ko tsakaninta da wani haka sai ka samu akwai matsala ta zamantakewa wannan ya sanya a ta yin wa'azi a kan matsala ta zamantakewa yana da matuƙar muhimmanci sannan gaba ta biyu a matsayinmu na iyaye mata a matsayinmu na iyaye mata mu ne masu ba da tarbiyya don mu ne muke ba 'ya'ya tarbiyya ba 'ya'ya kawai ba hatta su iyayen 'ya'ya ɗin maza mu ne fa muke ba su tarbiyya to a yau an wayi gari 'ya'yanmu kamar da na ishara ɗazun a baya ba tarbiyya matsala ta shaye-shaye da ayyuka na sabon Allah ga yanan sun tsare matasanmu sun tsare 'ya'yanmu shine abubuwan da wannan al'umma take fuskanta a yanzu. daga wannan shimfidar na san za ki yadda da ni za ki fahimci cewa ya eh, lalle muna cikin matsala jama'a haka ne ko ba haka bane ba to alhamdulillah da mun gane haka to yanzu ga tambaya amma ku yi adalci a wajen ba da amsa Allah yana son masu adalci ke a tunani irin naki da kuma hangen nesanki da hankalin da Allah ta'ala ya baki matsalolin tarbiyya ɗin da muke cikinsu idan an ce laifin wane ne na san za ki ce laifin mu duka ne to amma kila za a iya samun wanda laifinsa ya fi na wani yanzu idan mun ce matsalolin tarbiyyar mu tsakanin maza iyaye maza da ma'aurata maza da kuma iyaye mata da ma'aurata mata laifin wa za a ce ya fi yawa cikinsu me za ku ce amsa na laifin mata ya fiya. kowa ya da wannan kowa ya da wannan na to alhamdulillahi to yanzu yanzu a saurara a saurara yanzu tun da mun yadda cewa na ji tana cewa maza da mata dama na yi wannan magana a yi. na ce laifin na maza da mata ne amma muna son mu gane laifin wa ya fi yawa sai aka ce na mata to yanzu munan da ke munan ai mu duka mata ne a nan kenan yanzu idan mu muka canza tambaya ce wannan ma a ganin ku idan tunda an ce laifin mata ya fi yawa idan Allah ya ba matan nan iko suka jajirce suka gyara halayensu suka gyara yanayin zamantakewarsu suka canza al'umma za ta samu canji ko ba za ta samu canji ba za ta samu canji duk mai yadda da wannan to tambaya ta uku tambaya ta uku a tunaninki da hankali da hangen nesanki a ganinki me ya sanya laifin mata ya fi yawa a kan na maza na suke zaune da 'ya'ya ɗaya da sai na biyu rashin haƙuri mata ba su da haƙuri wasu na da shi waɗansu ba su da haƙuri ya yi kyau na uku ba na na an ce suke zaune da yara na biyu an ce ba su da haƙuri to da ukuwa ko suke nan laifin eh an faɗi guda uku kenan ba su da haƙuri sannan suke zaune da yara da haka yin an ga matsala wajen yara su ne sai ba su da haƙuri to bi kenan to yanzu dai muna son mu lissafa su sai mu dawa za mu ci da waɗansu dama an ce semi rashin a ba mu je wajen iyaye ba maza tukun yanzu muna maganar mata ne tukun matsalar mata muke son mu gane sai mu tattauna yadda za a gyara su suke wannan zai iya shiga cikin rashin haƙuri eh, zai iya shiga cikin rashin haƙuri suke nan guda biyu to ashe matsalolin mata ba su da yawa tun da guda biyu ne kawai wata mata ce ba ta yadda cewa mata ba su da haƙuri ba suna da mata suna da haƙuri to allah sa mu dace to abu na farko wanda ya kamata mu gane idan mun koma tarihin duniya tarihin halitta ta dan adam za mu ga cewa Allah subhanahu ya gaya mana yadda aka fara rayuwa a duniyan nan Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba wannan ayar a cikin suratul nisa'i take surar da ta yi magana akan mata kun san Allah ta'ala ya girma mata ta yadda ya sa wata sura a cikin alkur'ani suna suratun nisa'i surar mata babu suratun rijal surar maza babu ita a cikin alkur'ani amma akwai surar mata wannan girmamawa ne ga mata to a cikin wannan surai wadda a cikinta ne Allah ta'ala ya magana a kan halaye da ɗabi'u na mata da abin da ya shafi zamantakewa da su a ciki ne Allah ta'ala ya gaya mana yadda ya fara halitta a duniya lokacin da Allah ta'ala zai fara halitta sai ya fara da halittar annabi adam alaihi salatu wassalam lokacin da zai halicci annabi adam an ɗan samu tirjiya daga mala'iku domin a lokacin nan akwai mala'iku dama ba ɗan adam ba mutum a lokacin sai ubangiji ta'ala ya tattara mala'iku gaba ɗaya sai Allah ya gaya musu inni ja'ilun fil ardi khalifa sai ya ce to kun ga mala'iku zan halicci wata halitta wannan halittar idan na halicce ta zan sanya ta ta zama khalifa na a bayan ƙasa da mala'iku suka ji wannan sai suka ce ma Allah ya Allah yanzu ka halicci wata halitta wadda za ta je bayan ƙasa ta dinga saba maka tana zunubi tana zubar da jina ne in ji mala'iku suna nufin ɗan adam in an halice shi an kawo shi bayan ƙasa zai zama mai ɓanna zai zama mai saɓan allah sannan kuma zai zama mai zubar da jini jama'a mala'iku sun yi gaskiya ko ba su yi gaskiya ba ku duba yadda ake zubar da nan bayan allah yanzu a cikin ƙasar nan sai ke ji ƙauye guda an je mutane sun shigo ƙauyen da bindigogi su ta harbin mutane sai ke ji ana magana an kashe mutum hamsin an kashe mutum saba'in wannan shine abubuwan da suke faruwa musamman a jihar zamfara da jihar kaduna wannan a najeriya kawai kenan banda sauran wurare kullun kashe mutane ake kullun zubar da jini ake ashe mala'iku sun faɗi gaskiya sai suka ce ma allah ya ubangiji yanzu ka halicci wanda zai je bayan ƙasa ya ta zubar da jina ne yana saɓan allah ya zama khalifan ka a bayan ƙasa sai Allah ya ce musu a'a ku banni inni a alamu ma la ta'lamu ni na san abin da ku ba ku sani ba ana nan ana nan sai ubangiji ta'ala ya halicci annabi adam da aka halicci annabi adam alaihi salatu wassalam shine halittar Allah ta farko wadda Allah ya fara halitta annabi adam Allah ta'ala ya ce ku banni Ni alamu ma la ta'alamu ni na san abin da ku ba ku sani ba a saurara mu ci gaba so Allah ta'ala ya zo ya halicci annabi adam shi annabi adam lokacin da Allah ya halicce shi ba wai an halice shi ne dan karami ba ya ci gaba da girma a da girmansa aka halice shi sai Allah ya busa mashi rai to bayan da aka busa mashi rai daga baya sai Allah ta'ala ya halicci matarsa ita ce hawa'u sai suka zama su biyu to shi ne Allah a cikin wannan sura ya ce wa batha min huma rijalan kafiran wani sa'a daga biyun nan annabi adam da hawa'u su ne suka ta haihuwa a bayan ƙasa har yau duniya ta cika da mutane duk wanda ke gani a duniyan nan asalinsa daga annabi adam ne da hawa'u mun gane wannan a nan ga tambaya me ya sanya lokacin da allah ya halicci annabi adam ya halicci hawa'u amince allah ya halicci annabi adam ko farko daga baya sai ya zo ya halicci hawa'u matarsa kenan me ya sanya Allah ya halicci annabi me ya sanya da Allah ya halicci annabi Adam bai bar shi kadai ba sai aka halicci Hawwa'u na yauwa saboda a sawa mashi abokiyar zama to idan da a sawa mashi abokiyar zama ne me ya sanya ba a sawa mashi namiji ya zama abokin zaman shi ba yauwa Allah mai girma da ɗaukaka ya tsara halittarsa a haka don su haihu su ƙara haihuwa su ƙara haihuwa inda daga nan za a samu sauran mutane 'ya'yansu wannan shi ya sanya ubangiji ta'ala ya halitta wa annabi adam matarsa hawa'u shi ya sanya a wani wuri ubangiji ta'ala yake cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkaru Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyi wanda suke nuni zuwa ga ikon Allah zuwa ga ƙarfin ikon Allah zuwa ga cancantar Allah na abauta masa an khalaqa lakum min anfusikum azwajan yadda ya halitta masu mazaje matansu wanda za su aura daga irin jinsinsu wanga ai mutum yana auren yar uwarsa mutum ce wannan yana daga cikin ni'imar da Allah ya wa dan adam da ya halicci dan adam namiji sai ya halicci matarsa irinsa shi mutum ita mutum sai Allah ya sanya aure tsakaninsu sai Allah ya ce litaskunu ilaiha don ku dinga samun natsuwa zuwa gare ta domin idan da an ba dan adam damar ya auri wata abu ba jinsinsa ba zaman zai yi kyau ba zai samu natsuwa da ita ba misali a ce ɗan adam allah ta'ala ya kaddara mashi ne in ya tashi aure ya auri zakanya misali kun ga ai ba maganin natsuwa nan wurin da ka dawo daga gida daga wurin aiki ka dawo gida in tana jin yunwa tana ya cinye mutum kun gaba ba maganar nasuwa to amma sai Allah ta'ala wa dan adam gata sai sanya matar da zai aura ta zama jinsinsa ita ma matar an mata ni'ima da aka sanya mijin da za ta aura ya zama jinsinta domin da an baddala a ce ba jinsinta za ta aura ba to da auren ba zai yi daɗi ba kuma auren ba zai yi kyau ba kuma zamantakewar za ta lalace ba za ta yi inganci ba da haka wannan ni'ima ce Allah ta'ala ya wa ɗan adam da ya sanya abin aurensa ya zama daga jinsinsa wannan shi ya kawo mu zuwa ga gabar cewa Allah ta'ala ya halicci namiji da mace ne don me don su dinga yin aure tsakaninsu don ta haka ne zuriya za ta ci gaba da yaduwa a bayan ƙasa to a nan ga tambaya Allah ta'ala ya halicci namiji ya halicci mace ba don komi ba don su ci gaba da rayuwa tare ta hanyar aure su ci gaba da kuma haihuwa yadda jinsin dan adam zai ci gaba da yaduwa a bayan ƙasa domin idan da babu aure da mutane suna yi karewa a duniya don ta hanyar aure ne yara al'umma take ci gaba to tambayar ma'anan shine Allah ta'ala ya shar'anta aure tsakanin namiji da mace aure shari'a ne akwai ka'idoji da sharɗai da kaza da kaza da kaza wanda auren ma bai yi sai an cika su wanda duka waɗannan abubuwan ubangiji ta'ala ne ya sanya su tambayar da nake so yanzu in yi a nan shine auren da musulunci ya shar'anta aure wanda musulunci ya shar'anta yana da manufofi akwai manufofi wanda suka sanya ubangiji ta'ala ya ce a yi aure akwai manufofi ina tambaya shi ko mun san waɗannan manufofin da kika yi aure wacce manufa ta sanya kika yi aure da kuka yi aure me manufofin da kuke so ku cimmawa a auratayyar akwai manufofi me manufofin nan za su kai ashirin amma a gaya min biyar kawai manufa ta farko a babban manufa yauwa da kyau aure ibada ne ibada ko so lokacin da aka yi aure yanzu wannan zamantakewar da ake yi ibada ce ko ba ibada ba ce ba ibada ce to da kawo ibada ce ba mai ikon ya yadda ya ga dama sai yadda Allah ya ce a yi. haka ne jamil wannan mun samu manufa ta farko ainihin raya ibada ko yin ibada yin bautar Allah da aure shi ya sanya aka shar'anta yin aure da ya zama wata hanya wadda za mu bauta ma Allah da ita ɗaya kenan to biwa sai mi kuma na an samu guda ɗaya, na ce suna da yawa sun kai ashirin ba ai ban gane biyayya din ba ibada kamewa semi na jamil sai kuma ta uku manufa ta uku don a samar da zuriya a samar da 'ya'ya Mazansa da matansu don a ƙara ma al'ummar annabi muhammadu yawa kamar yadda shi manzan Allah ya ce ku yi aure ku haihu don ku yi yawa don in yi alfahari da yawan ku ranar alkiyama manufa ta uku kenan ta hudu samun natsuwa yana cikin kamewa an samu ibada kamewa sai samun zuriya saura biyu ki tambaye kan ke mana tuni da ne wannan auren me yasan ya yi shi me manufa ta a auren duk wanda zai abu bai da manufa to matsala zai samu na yawan ba aure ba sai a tashi hankali ba a ciki wanda bai aure ba shi cikin tashin hankali yake na ya shiga cikin ibada saboda dai abin da aka ce ibada ne to hanyar shiga aljanna ne saura biyu ya shiga cikin ibada na ya shiga cikin ibada tunda mun ce ibada ne to ai magana shiga aljanna ta taho kenan manufar ta aure ibada kamewa samar da zuriya saura biyu a taimaka musu da guda to taimaka muku da guda aure wato yana kulla alaka tsakanin mutane sai da baka da alaka da waccan ita ba ta da alaka da kai to sai Allah ya ya dai dalilin auren yana kulla alaka tsakanin yana daga cikin wannan haka ne yana daga cikin manufa ta aure haɗa zumunta kila da can gidan baki da wata alaka da su banda ta musulunci don sai aka aure ki a gidan kin ga kin zama 'yan gidan dangin sun zama dangin ki ke kuma kin zama dangin su wannan yana daga cikin manufa ta aure saura guda ɗaya tu mun samu guda hudu ibada kamewa samar da zuriya sannan hada alaka ko hada zumunci saura ɗaya wanda shi ya fi muhimmanci duk wanda ya faɗi ɗayan da ma zan ba shi kyauta da <laughs> amma ba kuɗi zan bada ba littafi ne zan bada <laughs> saura ɗaya saura ɗaya a wanda nake nufi saura ɗaya bar mu sake maimaita su an ce ibada an ce kamewa an ce samar da zuriya sannan an ce mine ne taimakawa wajen ƙulla zumunta na ya shiga cikin kamewa wannan yauwa ga wata baiwa Allah nan ta faɗi wanda nake nufi wanda shi fi muhimmanci taimakon ne malam ina bara ba sai a gaya mata zan ba da littafi insha Allah a kawo mata ne taimakon juna to a saurara kin ga waɗannan abubuwan guda biyar waɗannan abubuwan guda biyar suna da muhimmanci bari mu ɗauki uku daga cikinsu bi magana a kansu sannan mu ga yadda za su taimaka ma al'ummanmu wajen gyara zamantakewa tsakaninmu abu na farko shine ibada wasu abin da ke kawo matsala a gidajenmu da yawa mun ɗauka aure ba ibada ba ne ba mafi yawancin ma'aurata ba su jin cewa zaman auren da suke ibada ne wannan shi ne abu na farko wanda ya buɗe kofar matsaloli a cikin gidajenmu ba wai mata kaɗai ba har a mazajen akwai da yawa wanda ba sa kallon aure a matsayin ibada to shi kawai aure ibada ne umarni ne na Allah mai girma da ɗaukaka Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa fankihu ma tsabalakum minan nisa'i masna wasu lasa warva fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika anna alla ta'ulu wannan ayar Allah mai girma da ɗaukaka ya ce a cikinta fankihu ma ƙabalakun minan nisa'i nan Allah ta'ala yana magana da maza ne ya ce ya ku mazaje ku aura ma ƙabalakun minan nisa abinda zai muku daɗi daga cikin mata mai mata ba shine ku auri matan da kuke so ku aura idan kun cika ka'idoji na aure da sauransu to ubangiji ta'ala ya kawo adadin matan da musulunci ya yadda namiji ya aura amma Allah cikin hikimarsa ya fara da biyu Allah ya ce masna ku auri biyu ko uku ko hudu sai Allah ya ce fa in kiftum Allah ta adilu amma in kuna jin tsoron ba za ku iya adalci ba nan da ba Allah yake da maza yake idan namiji yana jin tsoron ba zai iya ma mata biyu adalci ba ba zai iya wa mata uku adalci ba ko hudu to Allah ya ce fa wahidatan ya auri guda daya idan guda ɗayan ma ba zai iya rike ta ba au ma malakat aymanukum to ya auri ku yanga shine ya auri baiwa wadda ita ba a mata hidima kamar yadda ake wudiya sai Allah ta'ala ce zalika anna Allah ta'ulu da ya sanya aka kawo wannan yin hakan shine zai taimaka muku ba za ku karkace daga yin adalci ba ya zama to kun yi zalunci to ƴan uwa musulmai mu tsaya mu kalli wannan ayar da kyau wannan ayar tana nuna mana abubuwa guda biyu masu muhimmanci abu na farko tana gaya mana yin aure ibada ne don allah ne ya ce ku aura umarnin da allah ya bada sunansa ibada da haka da aka ce wa maza su yi aure to umarni ne allah ta'ala ya ba su wannan umarnin kuma ya mai da aure ya zama ibada don haka hanyar da za ki taimaka mana wajen fitowa daga cikin matsala daga yau ki ɗauka cewa zaman da kike yi a ɗakin mijinki zama ne na ibada don haka kina sa ran ki samu lada a wajen Allah kina sa ran wannan auren ya zama sabil ya zama hanyar da zai kai ki gidan aljanna amma ta yaya sai kin tafiyar da rayuwar aurenki kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta shi ya sanya idan aka yi aure to akwai haƙoƙi na miji akan batarsa akwai haƙoƙi na mata akan miji kuma wajibi ne kowanne ɗaya daga cikinsu ya bada wannan haƙƙin duk wanda ya riƙe ma wani haƙƙi a nan duniya to sai Allah ya cire ma wannan ɗayan haƙƙinsa a gobe kiyama idan ki a matsayinki na mata kika riƙe wa mijinki waɗansu haƙoƙinsa wanda Allah ya ce ki bashi kika riƙe kika ki bashi to ki sani ranar alkiyama sai Allah ya kwatar mai haƙƙinsa ya bashi haka idan shi miji ya rike wa mata waɗansu haƙoƙi to sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ƙwatarwa mijin nan haƙƙinsa a wurin matar shi haƙoƙin nan na mata suna nan da yawa waɗansu mazajen suna bakin ƙoƙarinsu wajen bayar da waɗannan haƙoƙin waɗansu kuma ba sa yi wannan sai ya jawo mana matsala a cikin gidajenmu kamar yadda waɗansu mata suna ƙoƙarin ba da waɗannan haƙoƙin waɗansu ko ba su ba da wannan haƙoƙin sai ya jawo mana matsala a cikin gidajenmu haƙoƙin nan na aure suna nan da yawa malamai sun yi maganganu a kansu a cikin littafansu to duk gidan da ake so a zauna lafiya wannan gidan ya zama abin koyi a wajen sauran gidaje wannan gidan ya fitar da 'ya'ya na kwarai wanda za a zama masu tarbiyya masu da'a ga Allah ta'ala to sai an kiyaye wannan bayar da haƙoƙi tsakanin juna ɗin nan dole ne sai an kiyaye wannan lokacin da ke a matsayinki na mata kike ba mijinki haƙƙinsa to ko da shi yana zaluntar ki yana rike miki wani haƙƙi a shari'ar musulunci ba za ki ce tun da ya rike min haƙƙi na na kaza bari ni ma in rama in rike masa wani haƙƙi ba ba za ki haka ba in kika yi haka da ke da shi duk kun zama masu laifi a wajen Allah amma ke kullum kina kokarin bashi haƙƙinsa shi kuma kullum yana tauye maki haƙƙinki a musulunci za ki ci gaba da bashi haƙƙinsa ke kuma na ki nema a wurin Allah ta'ala mun gane wannan bayanin to sai zamanto da yawa daga cikin ma'aurata lokacin da miji ya zo yana rike waɗansu haƙoƙi ita mata sai ta ce bari ni ma in rike waɗansu haƙoƙi na shi kenan ai daidai da daidai to wannan kuskure ne yana daga cikin abin da yake kawo mana matsala a cikin gidajenmu a matsayin ki na matar aure ki ji tsoron Allah duk abin da aka ce wannan haƙƙin mai gida ne ki bashi ki nemi lada a wurin Allah subhanahu wata'ala ko da wannan mijin yana danne miki haƙoƙi kar ki kula shi ma Allah zai tsaye da shi tambaye shi gobe kiyama an gane wannan to idan muka yi wannan zai taimaka mana wajen gyara gidajenmu da yawa mata in kai magana da su ka ce me yasa yake mai gidan gidanki kaza abinda zaka ji ya fara fitowa bakinta shine ni ma yana min kaza to wannan ba shine ya kamata ya zamanto ma'aunin bayar da haƙƙinki ba ga mijinki a'a ko da mijinki kai ko da bai baki haƙƙin ki ko ɗaya in inda kin yadda ke mata shi ce kuma kina zaune a gidansa to wajibi ne duk wani haƙƙi nasa ki bashi ke kuma ki bi hanyoyin da shari'a ta yadda ki nemi naki haƙƙin an gane wannan bayanin to yayi kyau kafin mu ci gaba haƙoƙin nan kamar da na faɗa suna da yawa bari mu gani nawa za mu iya faɗa yanzu mu ishara zuwa gare su kawai amma za mu faɗi haƙƙin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mu mace wanda za ta ba mijinta kun san waɗannan haƙoƙin to muna son a hidi man guda uku kawai amma masu muhimmancin masu muhimmancin wanda in aka rasa ɗaya daga cikinsu sai an samu matsala a cikin gida guda uku na farko jamil biyayya kun ga wannan biyayya wannan biyayya wajibi ne akan mace matar aure wajibi ne tewa mijinta biyayya duk abin da zai sanya ta a gidan duniyan nan inda wannan abin bai saba ma Allah ba to wajibi ne ta masa biyayya wuri ɗaya ne kawai mace ba za ta yi wa mijinta biyayya ba idan ya umarce ta da abin da saban Allah ne a nan musulunci bai yadda ta masa biyayya ba saboda me la da'ata li fi ma'asiyatil khaliq amma in dai abin da ya ce wance yi man kaza ko wance yi kaza wannan abin bai saba ma shari'ar musulunci ba wallahi wajibi ne mace ce wannan abin ma damar tana iyawa sai dai in ba ta iyawa idan ba ta yi ba ta saba ma Allah ta saba wa mijinta yanzu laifi biyu ta aikata farko in tana son Allah ya yafe mata sai ta fara roƙon Allah ta'ala ya gafarta mata sannan na biyu bayan Allah ya yafe mata sai ta dawo ta roƙi mijinta shi kuma ya yafe mata wannan rashin biyayyar a cikin gidajenmu na mata to yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen lalacewar gidajenmu da kuma kawo rigingimu da hayaniya a cikin gidajenmu da a ce duk mata aure za ta zama mai biyayya ga mijinta wallahi da mun zauna lafiya mun gane wannan don haka taimakon da za ki ma wannan al'umma na gyara shine daga yanzu ki ja ma kanki alwashin cewa to ni ko insha Allah da auren nan dai ba auren nan dai ibada ne kuma yana daga cikin haƙƙin mijin nan in masa biyayya to daga yanzu insha Allah ta'ala duk abin da zan yi zan yi bakin kokari na in ga cewa duk abin da mijina ya sanya na masa biyayya zan yi kokari in ga cewa ban saba ma umarninsa ba sai dai idan wannan umarnin ya saba ma umarnin Allah idan ke kika sha wannan alwashin ta kusa da ke ma ta ɗauka ta kusa da ke ita ma ta ɗauka kowa ya ɗauki wannan wallahi tallahi gidajenmu za a samu canji kuma za a zauna lafiya amma shedan ba zai bari ba za ka dole sai an dage an yaƙi shedan da ya sanya ki abu ki kalle shi a ki tuna cewa kina ibada ne kuma kina bin umarnin Allah ne yanzu wannan sai ya taimaka miki sai ki aiwatar da wannan abin gaɗin. don haka ƙananan abubuwa hassu sai kin nemi izini a wajen mai gidan sai ya baki izini in bai baki izini ban kika kin saba ma Allah misali fita bai halatta ba mace ta fita daga gidanta sai tare da izinin mijinta ki san wannan sannan idan kin fita daga gidanki za ki gidan A to kar a ganki gidan B kar a kanki kar a kanki kar a kanki kar a ganki kin je gidan bi gidan a kika nemi izini to iyakar ki gidan a kuma daga nan ki dawo gidan ki. wannan haƙƙi ne na miji to amma da yawa yau mata ba su ɗauki wannan a matsayin haƙƙi ba sai ga mace tana ta yawo cikin unguwa ba kuma tana da miji kuma ba tambaye shi haƙƙinsa ba wannan yana taimakawa wajen rushewar tarbiyya yana taimakawa wajen rushewar a mu. kuma wani abu wanda ya kamata ki sani lokacin da kike wannan idan kina da yara 'yan mata yara yan ƙanana ko da yan ƙanana ne suna kallon ki koyo suke yi da haka su ma duk ranar da suka yi aure mi za su irin wannan yawan za su dinga yi ba tare da sun nemi izinin miji ba da haka a musulunci ba a fita daga gida sai da izinin mai gida awa ina so in ji ina kuma neman izini ba kamar yadda kuke yi ba dan da yawa daga cikin mata suna ba mazajen su labari ne kawai sai ta ce ana suna gobe zan je suna kin ga labari take bashi wata ma sai ta yi wanka ta shirya tsaf ce wai ina za ki ne wallahi yau ake suna gidan wanci kin ga wannan ba neman izini ba ne ba labari ne take badawa shi ko neman izini da lalama ake yin shi da lallashi ake yin shi da tara ƙasa ake yin shi sannan a nemi izini wajen mai gida in ya bada sannan a tafi in bai bada ba shikenan da haka in zaki je wani wuri zaki nemi izini ne ina neman izini ko ina neman ka yi min alfarma ina son in je wuri kaza to sai ce Allah ya kiyaye ki je ki dawo lafiya neman izini ake ba ba da labari ba haka ki sani ko azumi na nafila wannan a shari'a ba a yadda ki yi ba sai kin nemi izini wajen mai gidanki to ire-iren waɗannan haƙoƙin suna nan birjik rashin kulawa da su yana taimakawa wajen rusa gidajenmu da kuma lalata su don haka 'yan uwa musulmai mu kiyaye wannan haƙƙin miji ne a yi masa biyayya haƙƙin miji ne a yi masa biyayya saba mashi haramun ne a musulunci to ɗaya kenan sai haƙƙi na biyu mun ji wannan sai haƙƙi na biyu a cikin haƙoƙin miji bayan biyayya sai mi kyautatawa sai mi kuma suke na suke na haƙoƙin haƙuri kamar ya ya shiga cikin kyautatawa to almihim abinda da ya kamata mu gane shine mu san waɗannan haƙoƙi sannan mu yi bakin ƙoƙarinmu wajen ganin cewa mun kula da su kuma mun tsare su wannan rashin biyayya a cikin gidajenmu yana ɗaukar kaso ɗaya bisa uku na abubuwan da suke jawo lalacewar gidajenmu da haka idan da za mu yi ƙoƙari mu gyara mu zama masu biyayya tun sha Allah ta'ala za a samu canji a gidajenmu sannan wani abu wanda ya kamata mu sani duk wanda bai yi biyayya ba to shi ma ba za a yi masa biyayya ba da haka idan baki biyayya ga mijinki ba to a gefe guda kamar kina jawo 'ya'yanki su ma kada su yi miki biyayya ne da haka mu yi ƙoƙari 'yan uwa musulmi mu kiyaye wannan amanar ta bayar da haƙoƙi ga mazaje ta hanyar yi musu biyayya da kuma ainihin bin umarninsu Allahumma sai dai idan umarnin nan ya saba mana Allah idan miji ya ba da umarni sai zamanto wannan umarnin ya saba umarnin Allah to anan ba za a yi masa biyayya ba amma ba fito na fito za a yi da shi ba za a nuna masa ta hanyar lumana ta ruwan sanyi cewa wannan abin da yake so a yi a yanzu ya saba dokar Allah don haka shi ya sanya ba za a yi ba don a raina shi ba ko kuma don ba za a bi umarninsa ba to wannan shi ma yana taimakawa wajen inganta zamantakewa a cikin gidajenmu Allah ya ba mu ikon kulawa sai abu na biyu mun ce za mu ɗauki uku ne mai magana a kansu shi ne aure daga cikin manufofinsa shi ne don ya ba da ƙofa a taimaki juna taimakon juna ake yi a auratayya don haka kullum a lokacin da yake a zamantakewarki a zamantakewarki da mai gidanki ki dinga jin zama ne kuke yi na tare ki taimake shi shi ya taimake ki ku aza zamantakewar ku akan taimakon juna ya zamanto kullum a shirye kike ki taimaka masa a inda ya kasa shi ma ya zamanto kullum a shirye ke taimaka maki a inda kika kasa babban wuri inda aka fi son taimakon juna a auratayya shine taimakon juna a wajen bautar Allah ki dinga taimakawa mai gidanki wajen yadda zai bauta ma Allah kamar yadda shi ma ya dinga taimaka maki ki bauta ma Allah ko kiyamul laili kika tashi zaki ki gayyace shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi kyakkyawar addu'a ya ce Allah ya ji kan wannan matar ko Allah ya mata rahama wace ce sai manzo Allah ya ce matar da za ta tashi cikin dare za ta yi kiyamul laili idan ta tashi sai ta tayar da mijinta cewa shi ma ya tashi ya kiyamul laili manzo Allah ya ce har in mijin yayi nauyin bacci bai tashi ba za ta dan ɗebi ruwa ta watsa masa dan ya tashi irin wannan matar manzon Allah ya mata kyakkyawar addu'a dan haka ki zama mai taimakon mai gidanki wajen bautar Allah in lokacin sallah ya yi wani abu ya dan dauke mashi hankali ki tunatar da shi wani ko mai gida aika lokacin sallah ya yi an kira sallah <coughs> kamar yadda shi ma ake son ya dinga taimaka maki a wajen abin da ya shafi addininki ya zamanto yana kulawa da karatunki na addini yan islamiyya ke zuwa yana taimakawa da kudin da za a je a kai kudin islamiyya kenan in an ce a so littafi yana taimakawa da su littafan da zaki karatu da su duk wani abu wanda ya shafi addinin ki ya zamanto yana kawo miki taimako a cikinsa ta haka sai a samu kyakkyawar zamantakewa a nan kullum ina gaya wa mata kuna da babban kalubale da yawa an kaje garuruwa in kaje garuruwanmu za ka samu akwai islamiyya ta yara mazansu da matansu a nan garin ma ai haka ne ko akwai islamiyya ta matan aure a nan ma haka ne ko amma mafi yawancin garuruwa in ka je babu islamiyyan maza haka ne ko ba haka bane ba to me sanya babu islamiyyan maza din nan me sanya su mazaje suka tura 'ya'yansu islamiyya suka turo matansu su kuma ba su taho ba me ya sanya tambaya ku nike me ya sanya me ya sanya to laifin waye na laifin waye laifin shi ne ko laifin matan ne bai je makarantar ba ni kuma ina cewa laifin mata ne ya za a ce ba makaranta idan sun zo sun haɗa kansu za a samu kun ga wannan matsala ce wannan mafi yawancin mazaje ba sa ilimi amma sun yi su tura 'ya'yansu sun yi su tura matansu amma su kuma ba su je ba ba su je ba kun ga gidan ba za a samu balance ba a nan na tambaye ku laifin waye kun ce laifin maza ne ga tambaya to ga tambaya a tunaninki misali a ce wata ce tana zaune da mijinta bai zuwa makaranta amma shi alhamdulillah ya ba ta izini ta je 'ya'yanta kuma duk suna zuwa kuma suna zuwa suna koyowa ita ma tana zuwa amma shi mijin baya zuwa a tunaninki ita wannan matar ba wata gudunmuwa da za ta bada ba wani abu wanda za ta yi wanda za ta jawo hankalin mijin nan ya koma makaranta akwai ko babu akwai ko babu to me ya mata yanzu ba su yin wannan abu eh me ya ba su yi a nan na taɓa ba ku labarin wata mata barin sake ba ku ta. ita matar mijinta ya tura ta makaranta tana zuwa amma shi ya ƙi zuwa sai ta tsaya ta yi tunani ta ga cewa wani hanyoyi ne za ta bi don ta gajewa ta jawo hankalin mijinta ya koma makaranta ko kuma akalla ya daga zuwa shi ma yana koyon makaranta yana koyon karatu da haka tsayawa za ki ki tunani yar uwa musulma ba cewa za ki bai yiwuwa ba wallahi yana yiwuwa amma sai an yi dogon tunani an sa hikima in Allah ya aka yi haka wallahi Allah zai kawo hanyar da za a bi a jawo hankalinsa ita wannan matar da ta tsaya ta yi nazari sai ta fahimci cewa mijinta irin mutanen nan ne wanda ba san kasawa irin mutanen nan ne yan na iya shi ya iya komai alhali kuma ta san bai iya ba to sai ta ce to ta nan za ta bullo mishi idan ta je makaranta sai ta je wajen wani malamin sai ta ce a ɗan rubuta masa waɗan tambayoyi kamar guda uku haka da ta dawo gida sai ta ce mashi Walla ga wani aiki na an ba mu a islamiyya ban iya yin shi da Allah ko za ka taimaka min to na gaya muku shi dan na iya ne yanzu yana jin nauyin ya ce mata bai iya ba sai ya ce ba komai kawo zan yi shi sai ya amshi littafin sai ya ce bari in na je masallaci an ga masalla na zauna can sai in maki sai in dawo maki da shi da ya zo masallaci sai ya samu liman da Allah ga wani aiki nan ni an bada shi ban da Allah ko za ka taimaka ka dan hidda mu sai a hidda mashi aikin da ya dawo kawai sai ce yau gashi har gama sai ya bata gobe ma in ta koma makaranta sai ta dawo da aiki to kun ga shi wannan mutumin inda yana da tunani me ya kamata ya yi so da an kawo aiki sai ya je wajen malam ya yi magiya an masa aikin nan to shi da kansa ya fara tunani to wai shi yanzu kullum yana wajen malam nema a yi masa aiki don ba malam wata rana faya za a yi sai fara tunanin dai abin da ya fi zama alfanu shine kawai ya koma ya koyi makarantar nan ya koyi karatun nan yadda ta ce ga aiki kawai sai ba sai ya koma wajen malam ba wannan ya sanya sai ya koma makaranta wa ya taimaka mashi ya koma makaranta ita saboda mai sau ta yi aiki da hankalinta ta sanya hikima ciki shi bai san cewa wayo ake so a yi mashi ba sai daga baya gane sai da ya ji ya dan fara koyo ya dan fara ya dan fara nuna cikin ilimin wasu wanda ya fara nuna cikin ilimi kuma yana sa a dan ninka kalubalantar shi sai ya kwana biyu ba a kawo aiki ba sai yake ce mata wai ke an daina ba da aikin nan ne <laughs> to a lokacin da sai take mashi bayani sai ai da ma aikin nan kaji kaji yadda ake samu shi me ya sanya ke ba za ki iya zama irin wannan matar ba ba na ce ki daga kowa gida kira cewa ba da aiki ba amma ke kuma ki tunanin irin hanyar da za ki bi wallah za ki iya za ki iya so kun ga aure taimako ne ki yi tunanin hanyar da ke kuma za ki bi in kika bi allah zai taimake ki sai kiga kin iya jawo hankalinsa ya koma ainihin neman ilimi da kuma neman karatu almihim abin da dai nake so in ce a nan shine kullum mu dinga ji aure taimakon juna ne to kun san inda lalacewa tarbiyya take shigo mana ta nan gefen yanzu misali <clears throat> baiwar Allah ce tana zaune da mijinta tana da 'ya'ya hudu misali sai Allah ya ɗauki rayuwarta 'ya'yanta ya sunansu su ne marayu su mine ne eh ya sunan su to eh marayu ne amma ƙananan marayu ake ce musu sai wanda baban shi ya rasu to yaran nan guda hudu tsakaninku da Allah suna bukatar tarbiya ko ba su bukata tsakaninku da Allah wane ne wanda ya fi cancanta ya ba su tarbiya to wasu ta rasu yanzu sai babansu ya auro wata mun ce aure taimako ne ko yanzu me ya kamata wannan matar ta yi ta taimaka mashi wajen taimakon waɗannan yaran ta ba su tarbiyya tsakaninku da Allah mace nawa ke irin wannan taimakon to kun ga yadda lalacewa tarbiyya take shigowa Su amma idan ta ɗauka taimako ne idan ta ɗauka taimako ne wala za ta riƙe su kamar 'ya'yanta kuma in ta rike su Allah kaɗai san irin ladar da za ta samu kuma waɗannan 'ya'ya akwai yiwuwar nan gaba su zo su taimake ta amma saboda da yawa daga cikin mata ba su ɗauki aure taimakon juna ba ne ba sai kaga irin waɗannan yaran sun shiga wani irin yanayi ana wulaƙanta su ana nuna rashin kulawa da su har ma ku tambayi malamai a firamare school yawanci diyarin da ya cika makara wallahi in kabi kabi sai ka ga maman shi bata gidansu akwai yarinyar da na santa aljannu suka shige ta da aka zo ana bincike ya aka sai aka gano cewa idan dare ya yi wadda ke gidansu matar da babansu ya auro sai ta turo ta waje ta kwanta su kuma da yanta su yi ɗaki yariyar na ita kaɗai ke kwana a waje uban bai sani ba sai dare ya yi sun kwanta kawai sai ta turo ta waje ta nan ta sabu aljannu yanzu wannan ta taimaki mijin ko ba taimakai ba ba taimake shi ba kai akwai matan da in sun fi karfin mijin za su sanya mijin ma ya dinga cutar irin waɗannan yara su kun ga irin waɗannan matan ba su ma fahimci abin da ake ce aure taimakon juna ne ki taimake shi ya taimake ki an gane wannan bayanin ai wata matar takan zo da 'ya'yanta wanda ba a gidan ta haife su ba kila babansu ya rasu idan wannan mijin ya san manufar aure taimako ne me zai yi sai ya taimaka ya rike su kuma ana samun irin haka sai kiga mutum ya rike yaro ko yarinya kamar diyar shi kamar dan shi amma ba dan shi bane ba ba diyar shi bace ba taimako ne to aure taimako ne ga baki ɗayansa to duka mu fahimci wannan an gane wannan bayanin sannan haka aure taimako ne tsakaninki da abiyar zamanki idan kina ke ɗaya wajen mai gidanki ana nan ana wata rana sai ƙaro guda ya yi laifi ko bai yi laifi ba na a faɗi tsakaninku da Allah ya yi laifi ko tsakani da Allah na a a saurara ba wai a shari'ance a saurara abinda nike nufi a nan ne. ai a shari'ance kowa ya san bai laifi ba amma a zamantakewa yanayin na zamantakewar mu na yau ya yi laifi ko bai laifi ba mai laifinsa ya ƙara aure to wannan ya sanya rashin sanin hakan sai ake samun matsala guda biyu ita wadda ke cikin gidan ita wadda ke cikin gidan maimakon ta kalli an kawo mata abiyar zama ne wadda za ta taimaka mata sai ta haifar makanta da tunanin cewa wannan wadda aka kawo muguwa ce za ta zo gidan nan nema da niyyar ta koren daga cikin gidan bayan nan ta iske ne da haka sai ta fara shirye-shiryen yadda za ta tabbatar da ita maimakon waccan ta kore ta ita kuma ta kore ta ita kuma amaryar da za a auro za a je a ziga ta a sanya mai tunanin cewa to sai fakin shiga gidan nan da shiri wannan ya sanya mafi yawancin mazaje in sun kara gida sun ƙara aure wallahi gidansu tun daga ranar ya gama zaman lafiya kuma ba wani ke kawo rashin lafiyan nan ba su matan nan da aka auro maimakon su fahimci cewa su abokan juna ne su manufar da ta aje su <clears throat> duka manufa ce iri ɗaya manufa ce ta taimakon juna ki taimake ta ta taimake ki sai hakan ya gagara sai a zo a ta cikin gida yadda kika san america da rasha a ta faɗa to wannan sai ya sanya a kasa samun natsuwa a raba kan 'ya'ya a raba kan wane ne da wane ne sai matsala ta zo ta zauna cikin gida ta kici ta kicinyewa an fahimci wannan to idan an fahimci wannan yadda za mu iya gyara wannan matsalai shine mi mai imani da Allah mu cewa ba abin zai sami mu sai abin Allah ya rubuta idan kina da abiyar zama ba ke ɗaya ce ba ki zauna da ita lafiya zama na taimakon juna in kuka yi haka za ku taimaka wajen rage matsalolin da ke cikin gidajenmu. mu amma idan kowa ya ja daga yana kallon ɗayan abokin faɗansa sani to babu ran da za mu samu nasara daga ƙarshe daga ƙarshe mun yi magana akan cewa aure yana daga cikin manufofinsa ƙulla alaƙa ta zumunta to nan ma ga ana samun matsala sau da yawa sau da yawa za ka ga an auro mace amma sai shaidan ya zo ya shiga tsakaninta da iyayen mijinta sai gaba a jituwa musamman in gida ɗaya suke zaune wannan rashin fahimtar aure ne idan macen aure ta fahimci haka wallah za ta sai da za ta zauna da iyayen mijinta a nan ma barin baku wani labari akwai wani yaro da ya aure kawai baban shi zai tsani wannan yariyar da ya auro ba laifin baki ba na fari da ya shigo gidan ya dinga yi mata bala'i kenan da ya ga mijin nata ya dinga yi mata bala'i to idan ke ce yanzu sai ki ce to da mutunan nan bai son zaman arziki bari nuna mashi kini ma yan bala'i ce to shi sai a ta bala'i shi kuma ɗa ba zai da kina bala'i da baban shi ba in ba ya sannu ba sai aure ya zo ya samu matsala amma idan irin haka ta faru za ki zauna ake tunani ne shin tsohon nan ya za a yin gyara da shi ita wannan matar da ta zo gidan ta kalli tsohon nan ta gade bai da son zaman lafiya sai ta biyo mai ta hanyar siyasa idan ta yi abinci sai ta zuba a kwano sai ta ce a kai mashi da an kai mai an ce gashi in ji wanci wani lokaci ma sai ya tsoki sai ya ƙi ci idan kayan sun yi dauɗa za ta sa mijin nati ya shiga ɗakin sai ya ɗauko kayan sai ta wanki ta samu irin dutsen guga ɗin nan ta goge sai a lallaba a maida mashi da uban ya dawanci ya ce wa ya wanke wannan kayan a ce wance ce sai ya tsoki to kun san yau da gobe yau da gobe da haka ta canza tunanin wannan tsohon da kyautata mashi wallahi sai da ya kai ga wata rana sun yi fada da ɗan dan ya zo ya ce baban kaga wance ta min kaza ta min kaza ta min kaza ya ce ka yi haƙuri suka ƙara yin faɗa sai ga in ya gaya baban ma goyon bayan ta yake rannan kawai sai ya ce ma zai sake ta aka je aka ce baban aikau ga wancan sun yi faɗa ya ce ma sai ya sake ta uban nan icce ya ɗauko ya ce wallahi kana sakinta ina bige ka to kin ga ta gama da shi to amma yanzu ke wannan an tsangwame ta a gida ita ba za ta iya zauna ce tunanin ya zan yi ya zan yi in canza wannan abin ya koma kyautatawa da zaman tare to sai ta kasa yin wannan to duk inda aka ce an aure ki sani a wada daga cikin manufar wannan auren dan ki zama dangin su zama ki. da haka duk abin da zai taba wannan zumuncin ki nisance shi kuma karki aikata shi yan uwa musulmai matsalolin na zamantakewa suna da yawa amma dai duka idan mun nunkule za mu ce mu ƙara jin tsoron Allah sannan mu san auren nan ibada ne sannan mu sani akwai nauyi a kanmu na kawo gyara cikin wannan al'ummar idan kika gyara wancan ya gyara kowa ya gyara ta haka sai mu samu tarbiyya mai kyau insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu haɗuwa ta gaba za yi magana a kan tarbiyyar 'ya'ya ne su kuma yanzu mun yi magana zamantakewa da miji to a zama na gaba za yi magana a kan tarbiyyar 'ya'ya 'yan matsalolin da ake fuskanta da kuma yadda ya kamata a ce iyaye mata sun kula wajen ba da tarbiyya ga 'ya'yansu ku sani duk da ya tashi bai da tarbiyya laifin waye duk da ya tashi na tarbiyya laifin amfanin waye uwa a tarbiyya ba a cika kallon mahaifi ba duk da akwai gudunmuwa da yake takawa amma ba a cika kallon shi ba da haka duk yaron da ya fito waje malamai ma suna cewa kamar adireshin mahaifiyar ne idan ka ga yaro mara ji a waje mara tarbiyya me yake nunawa mahaifin shi da ke gida haka take idan ga yaro mai tarbiyya mai da'a mai ladabi wannan yana nuna cewa mahaifiyarsa a gida ita ma haka take don haka idan Allah ya kai mu sati na sama allah ya ta'ala za mu tattauna a kan abin da ya shafi tarbiyya ta yaya da kuma yadda ya kamata uwa ta bada tarbiyya ga 'ya'yanta kuma wannan tarbiyya ta zama mai inganci Allah maɗaukin sarki ya zaunar da gidajenmu lafiya ya kawo ƙaruwa arziki a cikinsu duk abin da yake kawo rikici rikici a cikin gidajen mu Allah ka janye mana shi Allah muna roƙonka duk gidan da ba a zaman lafiya tsakanin miji da mata Allah ka daidaita tsakanin su tsakanin abiyar zama da abiyar zama Allah ka daidaita tsakanin su ba ji kun ce abu ka bada zai Allah sa mu dace to wa alaikum assalam wa rahmatullah malam Allah saka da alkhairi gaskiya wannan nasiha ta yau kusan ina ga tana daga cikin nasihohi da suke masu mahimmanci gare mu ya mata to ya kamata kuma mu samu waɗannan nasihohin mu ji su ba wai ji guda ba ka san yawan jin abu na sa ka ƙara rike shi to shi yasa cikin ƙoƙarin da malam yusuf yake yi kamar yadda kuke gani na ɗauka to gaskiya ba nan ba ma da yawa karatuttukan malam malam yusuf na ƙoƙarin ya ɗauke su ya ma'aza su a bisa yana domin duk wanda ma ke so a youtube ma yana iya hawa ya gani gaskiya yana kokari Allah ya saka mashi da alkhairi kamar da kuke gani dama an doka a wancan karan ko kuma yanzu gaya ana doka abin da ya gaya mana shine shi wanda aka doka wancan ya zama wato ya zama radi to amma abin da ya ce tunda bai zo da shi ba a sati mai zuwa idan malam ya dawo zai zo da kwamfutar shi duk wanda ke so ta bada memory a sa mata da haka sai a yi kokari a mallaka ga waɗanda suke da wayoyi wanda ba ta kuma da waya sai ta zo ga wanda ke da waya sai ta ji Allah ya saka mishi da alkhairi a kusan kun ga wannan duk bangarori ne addinin musulunci yana buƙatar kowa da kowa ya shigo domin a ciyar da shi gaba idan malam ya yi karatu sai kuma aka samu wanda ya ɗauki karatun ya kai gaba shi ma ya taimaka ko shi yasa da yawa malamai suke cewa su imamun laif sun yi su imam malik ilimi sai dai almajiran imam malik su suka kai imam malik ko kuma su suka ji suka yada ilimin imam malik da haka sai aka san imam malik ba a san su laisu ba kenan malami zai iyakacin kokarin shi na abin da zai na faɗakarwa amma kuma ɗaukar ilimin aje a kai shi wasu wurare da bai je ba shi ma kun ga wannan wani aiki ne na musamman da haka ku yi ƙoƙarin ɗaukar waɗannan karatuttukan ku je yadda waɗanda kila su ba su zo ba kun san da dama akwai matan da ke ganin cewa ai wannan makarantar ma kirbace kirbace ne kaza kaza da sauransu to wata in ta ji wannan karatun daga nan sai ta zama convince wurin mijinta ko ko kuma wurin sauran abokan zamanta ita ma sai ta ga ah, ya kamata in je tunda wannan abun aiki ga yana amfana al'umma da yawa wanda bai san abu ba ya jahilce shi sai ya rika suka shi amma in ya san shi sai ga ah, to ashe wannan ma abu kaza ne to wannan kun san ku kuna jin waɗannan abubuwan don haka ku mallaki waɗannan karatutukan suna da mahimmanci kuma ki danna ki rika ji lokaci bayan lokaci yanzu kin ji kika ƙara ji kika ƙara ji to sai abin ya zauna maki in kin ɗauki abu ɗaya kika ɗabbaka cikin aikin ki to kuma gobe in kika ƙara ji sai ki ɗauki ɗaya a hankali hankali sai ki ga zuwa makaranta ya taimaka maki wurin gyara wasu ayyuka na ke wanda ke wanda ba daidai ba wanda dama kuma wannan shine babban aikin da yake kan mu idan mun ji karatu wani lokaci sai mu mance da shi to amma idan mun ji karatu muka ƙara ji muka ƙara ji ya tabbatu a gare mu to sai ya taimaka mu wurin yin aiki da shi Allah ya taimaka mana akwai tambayoyi kuma ina ga da yawan tambayoyin wasu na da muhimmanci ah, don haka ina ganin za mu karanta malam su don ya amsa su mai tambaya ta farko ta ce assalamu alaikum Allah shiga bata mana shin ya halatta in ba arni ya kai na taimakon kitso a bai halatta ba a ba wadda ba musulma ba kai ta yi so kamar yadda ubangiji ta'ala ya ambata a cikin suratun nur da haka wadda za a ba ta kai ta yi so sai wadda take musulma haramun ne macen da ba musulma ba ta ga gashin mace musulma wannan kuma yana daga cikin sakacin da waɗansu daga cikin mata suke yi sai a tafi wajen waɗanda ba musulmai ba da sunan kitso ko gyaran gashi wannan bai dace ba allah sauka to waɗannan tambayoyin guda biyu ina ganin kusan kamar guda-guda ne zan za a karanta su baki da na farko dai wannan ta ce allah shiga ta malam idan bindin rago ya cire shin za a iya laye da shi ta biyu kuma ta ce idan wai maza na cewa idan zawara na gidansu in ta ibada allah bai karba to na farta baya ta farko shi ragon da ake laye da shi sai wanda yake da cikakkiyar lafiya to amma idan bindinsa ya zama to ya yanke ko ya katse inda ya warke to babu laifi ana iya laye da shi inda ba za a laye da shi ba sai idan lokacin da za a yanka ne ya yanke kamar misali kila ana kokarin a kwantar da shi dan a yanka shi to sai a samu wata hadari ya zama to bindin nashi ya fita ko ya katse don haka ne ba zai yi ba amma in ya riga ya warke wurin babu komai ana iya laye da shi tambaya ta biyu cewa idan ba zaura tana gidansu in ta ibada Allah baya su wannan ba gaskiya bane ba saboda shi zawarci ai kamawa yake ko ba haka ba wata mijinta ya rasu wata kuma rabuwa suka yi da mijin amma ba laifinta bane ba laifin mijin ne kagan ka ce don tana zama a gida ba ta da miji sai a ce ba za a karɓi ibadar ta ba ba ya mata adalci ba don haka duk inda ta yi ibada Allah ta'ala yana karɓa in yi wannan ibada ta cika sharɗanta da kuma ladubban yadda ake ibada ɗin Allah yana karɓa Allah ya samu dace mai tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum Allah mai da malam gida lafiya shi malam ya halatta ka tambayi baban mijinka idan mijinka ya yi tafiya a shi mijin dai shi ake tambaya sai dai in mijin kamin ya tafi ya ba ta damar cewa in wani abu ya taso to ki tambayi babana idan sun yi haka babu laifi amma in ba su yi haka ba to baban miji ba zai tsaya a matsayinsa ba sai ta buga waya tun da yanzu akwai waya ko wani abu kamar haka nan ta ce tana neman izini za ta wuri kaza idan ya ba ta izini sai ta tafi an gane allah samu dace to wannan kusan ta rubuto tambayar amma a takaice duk da tana da yawa amma dai abubuwan guda ɗaya ne ta ce tana da mace ce ke da saurayi guda biyu da mai mata hidima ko da wani lokaci da kuma wanda shi ba wata hidimar da yake mata amma kuma ta haisan wanda bai yi mata hidima ɗin to a nan wuyirin malam tana buƙatar addu'a a cikinsu kuma ya za ta nemi zaɓi to tun farko abu na farko wanda ya kamata a gane bai kamata ma a ce tana da saurayi guda biyu ba a shari'ance wannan yana daga cikin kuskuren da ake yi ita <clears throat> mace idan ta isa aure ko kuma masu neman ta sun fito to yadda ake yi hanya biyu ce ko kuma matakai ne guda biyu a mataki na farko a mataki na farko to ya halatta ko mutum nawa ne su ce suna santa to idan mutum biyar suka fito misali to ba wai kawai haka nan za a kyale su ba wannan ya zo wurinta wancan ma ya zo wurinta wannan ma ya zo wurinta ba a yin haka da an ga biyar nan sun abin ga sai a kirawo su ita ma a kirawata a ce to tafi da wanda take so a cikin su da zarar ta ayyana wani mutum guda ɗaya cikinsu to sauran samarin nan gabaki ɗaya za a hana su zuwa saboda me ta riga ta fidda wanda za ta aura to idan ka wannan matakin to haramun ne kuma yanzu wani ya je yana neman aurenta shine ake ce ma neman aure saman neman aure yanzu idan wani zai zo ya magana da ita to hanya ɗaya ce kawai sai ya je wajen wannan wanda ke zuwa wurin taɗin wanda ta yadda da shi ya nemi izini a wurinsa in ya ba shi izini to sai ya zo in bai ba shi izini ba zai zo ba da aka shawarar da nake bata a nan shi ne idan an kai wannan mataki na biyu na matakin da hatta fidda guda ɗaya a cikinsu to lallai ta ma wanda take so din magana ya ci gaba da zuwa shi kuma wanda ba ta so din ta masa magana ya dakata da zuwa idan ba a kai wannan matakin ba kuma to babu laifi amma yana da kyau ya tabbatar tabbatar da an kawo wannan matakin kenan yanzu ta tsaya ta tantance a cikin su su biyu ta kalli wane ne ya fi riko da addini kun san wajen aure an fi la'akari da addini ko ba haka ba abinda manzan Allah ya ce ja kun mantar zauna an dinihi wa khuluquhu fazawwijuhu idan wanda ya kun yarda da addininsa da ɗabi'unsa ya zo neman auren diyarku manzan Allah ya ce ku aura masa da haka abin da aka fi kallo a wajen namijin da za a aura shi ne addininsa da kuma ɗabi'unsa yana da addini yana da ɗabi'u masu kyau to ko da ba shi ne yadda yake kyautata miki bane ina baki shawara ki ɗauke shi idan kuma an sa shi ne wanda ya fi kyautata maki to ki rabu da wancan wanda bai kyautata miki da wannan wanda yake ne mai addini kuma ya fi kyautata maki. in kika yi haka insha Allah ta'ala za ki gari ba a zamantakewa ku ta auren da za ku yi amma in kika bi abin duniya to galiba a cika samun nasara ba da aka ki tsaya ki dogon tunani ki nazari ki sanya a maki bincike a kansu ki ga wane ne ya fi kusa da addini to wanda ya fi kusa da addinin nan shi ya kamata ki ɗauka sawa'un shi ne wanda yake kyautata miki ko ba shi bane ba Allah ya zaba mafi alkhairi kuma Allah ta'ala ya sa a dace assalamu alaikum wannan kuma ta ce allah shi gafarta malam hmm. na eh. hmm. ayo ai dama can wannan ba fatawa bace ba ba fatawa bace ba wannan dama kuskure ne miji ya ce wa mata ta kashe wani kuma ta kashe in ta kashe ita za a kashe ba ruwan miji saboda ta mai hankali ce a ya za a kashe namiji bayan ba shi ya kashe ba shine wannan kuskure ne gaskiya wanda ya kisa shi ake kashewa na ji wata fatawa da aka yi ma wani malami mace ce suna zaune da abiyar zamanta sai ta yi nufin ta kashe abiyar zamanta da aka sai ta hada mata abinci sai ta sanya guba a ciki to sai aka yi sa'a dan wannan matar yana kallo da aka sai lallaba ya gawa maman shi cewa abincin da za a kawo maki akwai guba a cikar kici da aka kawo mata abinci bata ci ba ita kuma sai ta aji wannan abincin bayan lokaci kankane sai ta maida ma waccan abiyar zamanta ta wannan abincin ita kuma san abincin ne aka maido mata ba sai ta ci sai ta mutu to ne sai ake tambayarwa za a kashe wannan wadda ta niyyar kashewa daga farko to ai ta niyyar kashewa amma ta kashe ba ta kashe ba ita wannan koda ba ta niyya ba ta kashe ko ba ta kashe ba so ita za a kashe idan miji ko mahaifi ko uwa ta umarci yaro ko kashe min wani sai ya je ya kashe to shi za a kashe illa iyaka da shi wanda ya bada umarnin nan kotu za ta ɗan ladabtar da shi saboda ya bada umarni wanda ba shi ya kamata ya bada amma ba za a ce a kashe shi ba wannan shine da haka wannan sura ta suratul aya ta suratul maida tana nan wanda ya kashe shi ake kashewa Allahu a'lam sai dai yancin naka ne ta ce ya ce ta kashe koko na'am mai tambaya ta ta gaba ta ce assalamu alaikum Allah shiga fata malam kuma Allah mai da malam gida lafiya ta ce malam mahaifina sun rabu da mahaifiyata shine duk sanda ya shigo a gidan ko ban mashi komai ba ban mai shi lemu komai ba sai ya dinga tsine mani shin wannan tsinuwa za ta bi ni a ba za ta bi ki ba tunda ai baki laifin komai ba kuma ko kin yi laifi bai kamata a matsayin shi na mahaifi a ce ya tsine ba saboda ta tsinuwa ta mahaifa tana da haɗari kwarai da gaske so bai kamata ba yana daga cikin abin da ya kamata ku kiyaye yawancin 'ya'yanmu suna lalacewa ne saboda bakin iyayensu da haka duk abin da ɗanki ke yi mara kyau yi ta mashi addu'a tashi cikin dare ki dinga yi masa addu'a Allah ya shirya da shi in Allah da Allah zai shirya da shi in kauke ga Allah bai shirya da shi ba to Allah bai rubuta mai shirya ba ne ba Don annabawa ma an masu wannan jarabawar amma ki masa mummunar addu'a to ki iya lalata shi na haka wannan mahaifi don ba su tare da mahaifiyarki bai kamata a ce duk in ya shigo gida ba kuma ya dinga tsine maki ya kamata a yi mai nasiha ya ji tsoron Allah ya daina Allah ya samu dace to wannan shawara ce suke nema kusan su biyu ta farko ta ce a wato tana neman addu'a saboda yaron ta ba shi da lafiya yana fama da matsala ta jinnu sun dame shi zai dinga kuka in ya fara da safe zai kai har azar wannan kuma ta ce ita kuma tana da jinnu ɗin shi yasa idan mijinta wato ba ta da natsuwa idan har mijinta ma ya shigo gidan za ta rika jin ba ta da natsuwa haka ta tsani mijinta kai to duk wace shawara nan suna neman addu'a da kuma shawara dai su biyu to shawara babba shine a kula da azkar zikirori irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai littafi na nan hisnul muslim to wani littafin yana da kyau kwarai da gaske ki dinga karanta shi da kuma addu'o'insa to insha Allah ta'ala duk wanda yake haka Allah yakan tsare shi da haka ki yi kokari ki saba ma kanki da ambatan Allah zikirori irin na shari'a ba zikirori irin wanda suke na shirme ba idan kika samu littafi mai kyau kamar littafin hisnul muslim da makamantansu insha Allah ta'ala zai taimaka maki kuma anan akwai tunda yanzu an samu ci gaba na zamani ga wayoyi din nan duk za mu iya sanya karatuka a cikin mu dinga ji akwai ɗaya daga cikin malamai da sani umari lemu ya karanta littafin history muslim tun daga farko har zuwa ƙarshe ina ci a zama 67 to wannan inda za ki samu wannan karatun ina ganin zai taimaka maki kwarai da gaske za ki iya saurari littafin tun daga farkon shi har zuwa ƙarshe so ga mai so ana yin malayin su magana insha Allah zan kawo mashi flat sai ya dauka a cikin kwamfutar shi duk wanda ke so za a iya tura mashi a waya sai ki dinga saurare zai taimaka maki kuma za ki koyi yadda ake ambatan Allah yadda ake yin zikiri din Allah ya sa mu dace yawa sannan kuma kari kan abin da malam ya ce dangane da addu'o'in nan wani lokaci kun san ita amsa addu'a ba kamar ba kamar dan uwanka bane na halitta cewa yi man kaza ya ma shi Allah in ka roke shi to sai ka bari sai lokacin da ya ga dama ya amsa akwai wata mata da na ba shawara ta ce ita tana addu'a kullum amma tayi tayi sai na ce to ai wannan kin yi kin yi din shi yasa Allah ya kyale ki tunda haka kika doka cikin ki koko shi Allah in kai addu'a ka kyale shi kawai shi ya san wani lokaci zai amsa sannan kuma ita amsa addu'a akwai ta zahiri akwai ta baɗini wani lokaci za ki ta addu'a da Allah ya kyale ki abinda kike so din sai Allah ga in ya baki shi kuma ila akwai matsala sai ya hana ki kuna sane da kissar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wata mata mai farfadiya ta zo wurin manzon Allah ya mata addu'a tana farfadiya manzon Allah ya ce ki yi hakuri da wannan larurai ki mutu ki yi aljanna sai ta ce to a mata addu'a zanen ta ba budewa wato al'ada ta bai fitowa waje sai an manzo Allah ya mata addu'a kun ga cikin cikin matsala take ta hakura da aka kasance yake cikin wannan matsalan kada ki ɗauka cewa wani rashin so ne da Allah ke miki a tana yiwa wannan sai ya zama sanadiyar ke na zuwa aljanna da aka mu yi hakuri da addu'o'i da zamu ga ya ana faɗin annabi Musa ya yi addu'a sai da Allah ya shekara arba'in kana aka amsa mashi addu'a shi to ke yanzu kila ma baki shekara ma kina yi ba sai ki ce kin yi kin yi da haka mu yi hakuri sannan kuma ki iya yin addu'a ki yi tsammanin Allah ya baki kaza sai Allah ga in ya baki wannan abun kuma akwai matsala sai Allah ya canza miki sai ya baki kin ga ya amsa miki addu'a ke ke baki sani ba da haka abinda nake kira zuwa ga gare mu yan uwa mata wannan abin da za mu sa cikin zuciya nayi nayi har yanzu ban gani ba to sai Allah ya kyale ki manzo Allah ya ce kowa ana amsa mashi addu'a matukar dai mutum bai yi gaugawa ba ya ce ai na roƙa na roƙa har yanzu ni ban ga biyan bukata ba a'a kai dai ka roƙi Allah kawai ita kanta addu'a da ibada ce da haka in dai kika yi addu'ar to ki ban ma Allah sauran cikin matsala da haka kamar yadda malam ya ambata cewa malazumci waɗannan addu'o'in na sunna to insha Allah suna magani da izinin Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya kare mu mai tambaya ta ƙarshe ta ce shin malam mina ne hukuncin 'ya'yan da ke lalata aure to ba mu gane ba su lalata auren iyayensu ko kuwa to idan haka ake nufi ba ma ya ba duk wanda zai zama sila na mutuwar aure to ko shakka babu wannan ya aikata babban laifi kwarai da gaske kuma ya zama wakilin shaidan a bayan kasa saboda shaidan kullum yana turo wakilansa su zo su yi masa